glavo de Damoclo sur lerneianui. Ciu nur electitoi povas grimpi sur la matematican monton? Nia samideano Krister Schisselman, el stara esperantisto cae professoro pri matematico, scribas en sia articolo la cultura signifo de la matematico, La matematicon oni multe studas en lerneioi cae universitatui. Spite al tio, gi estas malbone conata, cae ofte misse comprenata. Lerneianoi, cae seque plen cresculoi, char lerneianoi farigias tiai, ne malofte timas au malamas gin. Cie trovijas la de trovigas la fonto de tiu problemo? Ciu en la naturo mem de la matematico? Gi estas ne malavebla parto de ciu tecnico. En la last decembra son articolo qui al matematico felicigas, Anton scribis, matematico separas la mensoin, unui amas gin, aliai malamas gin, tamen mondo sen gi estas ne imagebla se oni forigus din el nia culturo, tio retrojetus nian civilizon jar jarmiloi. En la Israela educa sistemo, ciam temas pri matematico, creigas situazio qui un lernanto i tre bone conas. Quasau lau nature, ciu lernanto tre frue trovas sin pritaxata kiel inclina al matematico au sentalenta por di. Tial multe da lernanto i ricevas iam en la unua i lerno iaroi tre claran cae unu sensan messagion rilate matematicon. Se vi ne comprenas tui, tio tre versaine signifas che vi nascigis sentalenta, lenta, cae tial tute ne indas che vi clopodos, char vi sem dube mal successos. Male, se vi rapide cae facile comprenas, tio signifas che vi estas de nasca talentulo pri matematico, cae via successo en la vivo estas certa. Tiu ci determinisma formulo ne aperas en iu ain lerno libro, caioni ne encerbigas gin alle stontai instruistoi, sed presca uciu lernanto au plen cresculo confessos che li audis gin, au che li men pensas tia maniere. Gruppo da el starai matematicistoi e la plei prestigiai universitatoi firme assertas che oni ne predevas shangi tian mistaxadon. En la occidenta landoi, cae unua loce en usono, oni donas troda gravezzo al tiel nomata de nasca talento, ie mal profito de seriosa engagigio. Profesiuloi pri educado opinias che kiel en ciu alia campo, anca en matematico de nasca talento compreneble ne malutilas sed por successe trapassi la lerneia in iaroin, cae la biturienta in examenoin, oni ne besona se sceptan talenton, sed cefe seriosan ca intensan studadon. Tion pruvas la educa sistemo en extrema oriento, exemple en Cinuio cae Singapuro giuste rilate al matematico, la gruppo da spertuloi firme opinias che la occidenta credo en brila successo de talentuloi, cae drasta mal successo de aliuloi, sen aliai mesa ieblezoi, recte instigas al resigno tiuin qui ne tui captas matematica in conceptoin. Des pli grave, tia criterio farigias iu pezza glavo de Damoclo, cae decomence mal curagigas lernanto in el quartaloi de mal pli alta socie-economia nivelo, ciui ec ne habis eblezon mal covri sia in talentoin, cae tial al venas al lerneio iam decomence mal avantagiai mi desiras al doni simplan personan consideron quo originas el mia interesso pri linguoi mia gepatra patra linguo la itala usas la latina nel alfabeton mia vivo mi lernis la greca nel alfabeton en gimnasio. poste al la hebrea ca araba alfabetoi ca iantau o ca iaroi la armena lau mia persona sperto, ciu nova alfabeto aldonas suffice da malfacilajoi al lernado de fremda lingvo. Anca en matematico oni daure devas accurate lerni cae familiarigi cun ciam novai alfabetoi de signoi cae simboloi. Lau mi asperto, cadre de voluntula agado en la associo amico de educado, oni povas constati ce tut nivela i lerneianui che tiu nepra exerzado estas flanque lasita fare de presca u ciu instruisto i pri matematico. Mia opinie tio creas al donan tavolon de malfacilezzo en comprenado de matematica i conceptui.